Արցախյան գոյապայքարին նվիրյալին։ Այս ընծայագրով եմ միշտ գիրք նվիրում նրան, եւ դա նա ընդունում է որպես ճանապարհի ուղեցույց։ Իր կենսագրության եզրագծերը միացնող կշռաչափ։ Նրա համար հայրենիքը սկսվում է բարևից եւ շարունակվում մարդկային գոյի անտեսանելի ու անչափելի հորիզոններով։ Ալվարո Շեգյանի հավաստմամբ նվիրյալների արյամբ ազատագրված երկիրը սրբություն է։ Եվ պետք է ամեն ինչ անել, որ เป զին նրա անցյալը լինի հայրենասիրության եւ արիության դաս, ներկան կայուն, իր սահմաններով անխոցելի, իսկ ապագան հուսալի ձեռքերում։ անցյալի դասերը Արցախյան գոյապայքարին նվիրյալ Ալվարո Շեկյանը իր զենքը ոչ թե ցած է դրել, այլ 2007 թվականի օգոստոսին փոխանցել է երիտասարդ զինակցին։ Նրա անցած մարտական ուղին խոսուն է եւ հակեցած հերոսական դրվագներով։ 1992 թվականի մարտի 12-ին մասնակցել է Սրխավանդ, Բաշիլար, Ղարաշտար գյուղերի, իսկ մինչ այդ Մալիբեկլի, Ղուշչիլար եւ Խոջալու գյուղերի ազերական կրակակետերի վերացմանը։ 1992 թվականի մայիսի 7-ից 9 առաջին վաշտի կազմում Շուշիի ազատագրմանը 1993-ի մարտի 26-ից մինչև ապրիլի 7-ը Քելբաջարի ռազմագործողություններին 93-ի մայիսի 2-ից մինչև հունիսի 14-ը Խծաբերդին հարող տարածքում մղվող մարտերին 1993-ի դեկտեմբերի 12-ից մինչև 1994 թվականի հունվարի 4-ը Ֆիզուլու շրջանի Սեյդ Ահմեդլի եւ Ղարախանբեյլի գյուղերի համար մղված կռիվներին 1994 թվականի հունվարի 5-ից մինչև ապրիլի 13-ը Աղդամի շրջանի Սոֆուլու գյուղի ուղությամբ ծավալված մարտերին Այսպես կարծես բարերով հեշտ է հիսում մարտական ճանապարհը թաճ հրամանատարի ու զինվորականի բայց այն մեծ ու հախորուն ապրումները, որ փոթորկվել են երակներում ու հորթացել, որպես հրահանգու կոչ, որպես ելքի պնդրդուկ, մտքի ու արյան հրատոչոր ճիկ, մնացել են ժամանակի կադրից դուրս ու խտացել կուտակվել են սերունդների գենի աներևույթ շերտերում։ Հայրենիքին ազնվորեն ծառայելը իմ միակ բաղձանքն է, իմ հավատամքը, իմ գերագույն նպատակը։ Սա է նվիրյալ ազատամարտիկի կյանքի իմաստն ու նշանակությունը։ Նրա համար անցյալը դաս է, որ չի անցյալանում։ Մարտական առաջին մկրտությունը Ալվարո Շեգյանը ստացել է Ասկերանի մոտ, երբ մի քանի խիզախ հայորդիներով կարողացել են կանգնեցնել մեծաքանակ խուժանին։ Այդ փոքրաթիվ ըմբոսները մեծ ոգի, կամքի ուժ եւ համառություն ունեին։ Նրանք են Սամվել Կարապետյան, Թաթու Շեգյան, Վալերի Հայրյան, Յուրի Իշխանյան, Լավրենտ Գաֆյան եւ ուրիշներ։ Ալվարո Շեկյանի համար հայրենիքը ոգու դարբնոց է։ Հայոց պատմությունը, որի էջերը գրվում են նաև այսօր Արցախյան գոյապայքարի նվիրալների վարկով ու գործով, մեր դառնում է վրեժի կրակ, մեր հույսի դուր ու ապաստարան, մեր կարոտի շեմ հիշողության բռունցք։ Եվ ամեն սերունդ ուսում առնելուց եւ արույցան դասեր քաղելուց բացի նաեւ պատմություն է կերտում սեփական փորձով ու կյանքի գնով։ Սա է ճանապարհը։ Սերունդների կապն ու հաղորդակցությունը Ես ին պարտն եմ կատարել եւ ուրիշ ոչինչ։ Սա է թերևս հայրենիքը պաշտպանող անհատի ամենաբնորոշ խոստովանությունը։ Փորձարու զինվորականն առնչվում ասելիքի ելուսներին եւ լերում է այն մասին, որ իր անցած մարտական ճանապարհը արիության դաս է նոր սերնդի համար։ Ապրեցնող տարածություն կա ավանդապահ հայորդու լրության շերտերում։ Բառը ուղեցույց է, որի աջակցությամբ ճանապարհորդում է ոգու եւ մտքի հորիզոններով։ Չի ընդունում առաջին հերթին հորոտեսությունը, չէ որ կյանքը սիրո եւ լույսի աղբյուր է, մտածում է նա։ Սիրո ալիքներին հույս ու ջերմություն ավելացնելով կարող ես բացահայտել միակ ճանապարհը, որ տանում է ոգու բարձունքներ։ Ես գոհ եմ ճակատագրից, Ուրախ եմ, որ Արցախյան պատերազմում տարած պատմական հաղթանակում իմ համեստ բաժինն ունեմ։ 20-րդ դարի վաստակավոր ուսուցիչ լրագրող Միքայել Բալյանը դաժան մարտերից միջև խաղաղության հանգրվան հոդվածում Ալվարո Շեկյանի մասին գրում է. «Նամինոր Ալեքսեյ Մերեսեևը, իսկական նվիրյալ, իսկական հայ զինվոր Ղարաբաղի հողից ու ջրից ծերված անկոտրում մի այր։ Դե ասենք պետք չէ զարմանալ, Քանզի ամեն ինչ արմատներից է գալիս, ծնողներից, նախնիներից։ Հիշեցնենք, որ հայրը Հովանես Շեկյանը, որ 1940-ին պիտի ավարտեր Շուշիի մանկավարժական տեխնիկումը, 39 հոկտեմբերին զորակոչվել է խորթային բանակ։ Մասնակցել է մեծ հայրենականին, վիրավորվել, բուժվել Բելոռուսիայի Մոգիլով քաղաքի զինվորական հոսպիտալում։ Ապակինվելուց հետո շարունակել է հաղթական երթը ու տուն դարձել 1946-ին։ 47-ին ավարտել է կիսաթողած ուսումնարանը եւ Մատյանը ձերքին մտել դասարան։ Ու երբ սկսվել է շարժումը, սա Ալվարոն է պատմում, չնայած առաջացած տարիքին Կարաբինը ուսն է գցել ու ջահելների հետ հարազատ օջախը Ղազանչին պաշտպանել։ Փորը Միքայելը Ալվարոյի տղան իր նվիրվածությամբ անվեհերությամբ կարելի ասել տվել անցել է բոլորին։ Նա 16 տարեկանում արդեն զենք էր գրում ու թուրքերի դեմ ճակատարճակատ գրվում, որտեղ ասես, որ չի եղել։ Մալիբեկլի Խոջալու, Ղարադաղլու, Նախճիվանի Բաշիլար։ Հոր հետ միասին մեծերի հետ կողք կողքի Կարեն Բաբայանի հրամանատարության տակ 71-րդ մոտոհրաձեքային գումարտակում։ 3 անգամ վիրավորվել է, 3 անգամ բուժվել ու վերստին շարք վերադարձել։ Հիմա Ստեփանակերտի զինկոմիսարիատում է աշխատում։ Մեծերը սխալ չեն ասել. մարդու աչքը ինչ տեսնում է, այն է սովորում։ Ուսուցչիից օրինակ Գրիգորյան նկատել է, որ մերօրյա երիտասարդ սերնդի համար հայնապաշտության դասիրակությունն է փրկության օղակն ու խարիսխը։ Մատաղ սերունդը պիտի գիտակցի, որ կարևորը ոչ միայն կյանքը զոհելն է հանուն հայրենիքի, այլև ապրելը հանուն հայրենիքի, ձեր բերած հաղթանակի պտուղները վայելելը մեր ճկնաղագեղ լեռնաշխարը շենացնելն ու ծաղկուն դարձնելը։ Հայրենիքի պաշտպանությունը հայ մարդու համար ամենամեծ առաքելությունն է, եւ յուրաքանչյուր զորակոչ բանակն էլ ավելի հզորացնելու գործընթաց է, որին մշտապես մասնակցում է Արցախի ազատամարտիկների միության աշխատակից Ալվարո Շեկյանը։ Նրա կարծիքով զորակոչը վիճակահանությամբ սկսվում, բայց չի ավարտվում։ Այն շարունակական գործընթաց է, Զորակոչիկի համար կյանքի պատասխանատու փուլ, երբ նա գիտակցաբար մտնում է ինքնադրսևորման բավականին լուրջ շրջան, որ ամրապնդվում ու սրբագործվում է իր եւ հայրենիքի միասնական նպատակը։ Ազատամարտիկը առաջնագծում Ալվարո Շեկյանը թեև երկրորդ կարգի հաշման թամ է, սակայն մշտապես առաջինն է արձագանքում Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ Սամվել Կարապետյանի առաջնագից մեկնելու կոչին։ Հարյուրավոր ազատամարտիկներ նշվում է Արցախի հերոս Սամվել Կարապետյանի ազատամարտիկներին ուղղված շնորհակալական խոսքում։ Գամավոր միանալով երկրի պաշտպանության սուրբ գործին Իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին առաջնային գծի ամենադժվար հատվածներում մարտական հերթապահություն իրականացնել այնքան ժամանակ, որքան պահանջում է հայրենիքի անվտանգությունը նրա սահմանների անառիկությունը։ Դուք ձեր քայլով մեկ անգամ եւս ազդարարեցիք, որ Երեգվա պատերազմի մասնակիցը այսօր ու ընդմիշտ շարունակում է գրել հայրենաս պաշտպանի վեհ պատվանունը եւ հարկ եղած դեպքում կրկին լինելու այնտեղ, ուր վճռվում է հայրենիքի ճակատագիրը։ Իսկ Ալվարո Շեկյանը հայրենիքի ճակատագիրը կռող ազատամարտիկներից մեկն է, ում մշտապես անհանգստացնում է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում ստեղծվող լարվածությունը։ Դեռևս 2012 թվականի մայիսին Ալվարո Շեկյանը Արցախի ազատամարտիկների միության Ստեփանակերտի երկրորդ համայնքի ազատամարտիկների հետ մարտական հերթապահությունը իրականացրել առաջնագծում։ Այդ մասին նա իր մտորումներն արտահայտեց անդրադարձ հոդվածում, ուր մասնավորապես ասվում է. Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի անմիջական հրահանգավորմամբ կարևորվում է զգոնությունն ու պատասխանատվությունը։ Գոյամարտի փորձառու ազատամարտիկները սրբությամբ ու անթերի կատարեցին իրենց արջև դրված խնդիրները, որի համար էլ զորամասի հրամանատարի կողմից արժանացան պատվոգրերի։ Ալեքսանդր Հարությունյանի գլխավորած խմբի ազատամարտիկները իրենց հերթին շնորհակալություն են հայտնում 9-րդ պաշտպանական շրջանի զորամասի հրամանատար գնդապետ Արարատ Մելքումյանին եւ իր տեղակալներին Հանձինս հրետանու պետ փոխգնդապետ Ալբերտ Աբ รา համյանին, ինժեներական ծառայության պետ մայոր Արտուր Բաբաջանյանին եւ ֆիզիկական պատրաստության պետ կապիտան Դավիթ Հովանեսյանին։ Ջերմ ընդունելության եւ համագործակցության համար Փառք Աստծո, որ ամեն ինչ ավարտվեց հաջողությամբ եւ մայիսյան երրատոնի արդիվ կազմակերպած բոլոր միջոցառումներն անցան միանգամայն նպատակային եւ խաղաղ պայմաններում։ Առաջնագծում լարվածությունն ուժեղացավ նաեւ 2014 թվականի օգոստոսին։ Ալվարո Շեկյանը խոստովանում է, որ այս անգամ իր դիրքեր մեկնելու առիթը համընկավ առաջնագծում ուժ գնացած լարվածության հետ։ Բոլորի պես նա էլ համոզվեց, որ մեր զինծառայողներն ինքնավստահ են, մարտունակ, զգոն ու աչալուրջ։ Ազատամարտի մասնակիցն ու այսօրվա բանակի զինվորը կողք կողքի են։ Այս է մեր հասարակության ոգու եւ կամքի ամրության գրավականը։ Գիտեմ, որ ձեր անվան հետ կապված հետաքրիր հիշողություն կա, որ գրավիչ է։ Ոգու ընթացքը ուղորթող մի փաստ կամ ճակատագրի սլակ, որ կարծես նախանշում է ձեր անհանգիստ կյանքի անցնելիք ճանապարհը։ Համաձայն եմ։ Անունս Ալվարո, իսպանական ժողովրդական հերոսի անուն է, ում մասին հիշատակում է Գեղամսարյանի երկրորդ հատորում։ Ալվարո բանաստեղծության մեջ կարդում ենք. Թախոգետի ապով կանաչ, մի քաչ տղա զինված, Քայլում է լուր դեպի առաջ հետախուզման ելած։ Թփուտների մեջ աննկատ ճամփով արևալի Ալվարոն է երիտասարդ Թոլեդո իսկալի։ Իսպանիա, քեզ ազատություն մենք կբերենք արյամբ, քեզ վարոթի ծուխն է պատում, հիմա ինչպես եւամբ ազատության արևով վար կցրենք ամպու մեկ ու կլինենք կռվում համար, չեն գնանջի երբեք։ Հիշում եմ, դա 1961 թվականի հոկտեմբերի 18-ին էր, երբ սկսվեց ԽՄԳԿ 22-րդ համագումարը։ Որի падգամավոր հյուրին Պորտուգալացի падգամավոր Ալվարո Կունյալին, Քերիս ուսիշ Միքայել Գրիգարյանը նամակ հղեց շնորհավորելով նրան խորհրդային միություն կատարած առաջին այցի կապակցությամբ։ Նամակում իհարկե նա նշում է նաև իմ մասին, հատկապես այն մասին, որ ես Ալվարո պատվավոր անունն եմ կրում եւ այդ օրը լրանում է իմ ծննդյան 10 տարին։ Շուտով համագումարների պալատից ստանում եմ մի մեծ ծանրոց, լցված շորերով, կոշիկներով, բայց ինձ համար երջանկացնող նվերը երկփողանի խաղալի քարացած էր իր թղթե փամփուշներով։ Լինելով Արցախյան շարժման եւ պատերազմի ակտիվ մասնակիցներից մեկը, ինչպես կբնութագրեիք ձեր անցած մարտական ճանապարհը։ Իմ մարտական ուղին սկսվեց 1988 թվականի փետրվարի 22-ին Ադամից ներխուժած բազմահազարանոց խաժամուժի դեմ անհավասար պայքարից։ Դա կարելի է համարել նաև Մարտակենի մկրտությունը։ Սամվել Կարապետյանն իր ակտիվ մասնակցությամբ ողջակոչում էր մի խումբ կամավորականների, ովքեր էլ երկաթե ձողերով քարերով զինված կարողացան կանգնեցնել հրոսակախմբերին հենց ասկերանի մատույցներում։ Դա մեր առաջին հաղթանակն էր։ Սումգայինթյան ջարդերից հետո վրեժի ցասումով լցված անպայման ջանում էինք պատասխանել ազերիներին, դեռ ավելին առաջնորդում էինք արիական կարկախոսով՝ զարկին զարկ առավել մահին մահ առավել։ Կառնավար բանակ ստեղծելուց հետո հետախուզական դասակի հրամանատարի մեղել Շուշիի գնդում, իսկ մինչ այդ Վաշտի հրամանատար մոտորը ձգեին գումարտակում։ Մասնակցել են Խոջալուի, Մալիբեյլի, Օշլարի, Սխավենդի, Արաշտարի, Բաշլարի ճշնամական հնակետերը ոչնչացնելու ռազմագործողցին, ինչպես նաև Շուշիի, Լաչինի, Քարավաճարի, Օբատլուի, Ֆեզուլու, Մարտակերտի, Խորադիզի շրջանների համար մղված ազատագրական մարտերին։ Բազմաթիվ անգամ վիրավորվել եմ, սակայն չեմ լքել մարտադաշտը։ Պատերազմից հետո շարունակել եմ ծառայությունս, ԲԲ շարքերում 2007 թվականի օգոստոսին զորացրվել եմ։ Պատերազմը ձեր հոգեաշխարհում ինչպիսի փոփոխություններ կատարեց։ Հոգով ու հավատով ավելի ամրացակ, թե թախիցն ու կորստի ցավն են երբեմն բզգտում ձեր մտածումների թրթռուն շերտը։ Դերտպրոցական տարիներին սիրում էի վեճի բռնել ցանկացած անարդարության դեմ, որն էլ վերածում էր ցես կրտուքի։ Սովորի մի գերազանց, որն էլ հոգիերն է շնչում ինձ հաղորդում վստահություն ու կամք։ Անզիջում էի ու համար, ինչպես հիմա, Մարդագործողությունները ինձ առաջնորդում էր անկոտրում ոգին, հայի հավատն ու ուժը, իմ արջև հաղթում էր բոլոր խոչընդոտները։ Հավատում էի հաղթանակին։ Համոզված էի, որ հայրենիքի համար մարտնչողը անպայման հաղթելու է։ Մեր արյան գին ազատագրված հայրենիքն է։ Մարտիրոսվածների հիշատակը մեր ճանապարհի լույսն է, հավատի խաչքարը։ Այսօր ես պատրաստ եմ մարտնչել Արցախի յուրաքանչյուր թիզ հողի համար։ Արյան գնով ազատագրված հայրենիքը սրբատեղի է։ Անկախության սերունդը ինչպես է գնահատում ազատամարտիկների ձերբերումները։ Բավարար մակարդակով են իրականացվում այսօր Արցախում նոր սերնդի ռազմահայնասիրական դասիրակության ծրագրերը։ Ճիշտն ասած նոր սերնդի մասին բավականին գոհացուցիչ կարծիք ունեմ։ Նախ նշեմ, որ պտուղը ծառից հեռու չի ընկնի։ Ժողովրդական ասացվածքը հենց մեզ համար է ասված։ Հավել են նաև, որ երիտասարդությունը հագեցած է եւ ուրախալինդա է ռազմական գիտելիքներով։ Մեծ հետաքրքրությամբ եւ մասնակցում դպրոցներում եւ այլ ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվող արիության դասերին։ Վստահ եմ, որ ներսունդը միշտ պատրաստ է զենքով պաշտպանել հայրենիքը։ Մի քանի խորհուրդ կարող եմ տալ երիտասարդներին։ Նախ, սիրիր ընտանիքդ այնպես ուժգին, ինչպես հայրենիքդ Ծլությունն ալարկոտությունը որպես գործոն վերացնել է պետք հայ մարդու կենսափորձից։ Տիրապետի ռազմական արվեստին դա է խաղաղության երաշխիքը։ Ազգի համախմբվածությունը հաղթանակի գրավականն է։ Հանուն ազատության չխնայես անգամ կյանքդ։ Ինչին եք տեսնում Արցախի ապագան։ Ճիշտ ասած ես գուշակ չեմ, ոչ էլ մարգարե, բայց հաղթող զինվորը այնքանով է մարգարե, որ իր ձեռքով է կերտում երկրի պատմությունը, եւ զիվորակարին սրտին բավականին մոտ է ու հարազատ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի վարած քաղաքականությունը։ Այն է, որ เป զի պատերազմը հերու լինի երկրի սահմաններից, պետք է հզորացնել բանակը, զարգացնել տնտեսությունն ու մշակույթը, բարձրացնել ժողովրդի կենսամակարդակը։ Վերացնելով պատերազմի թողած հետքերը, ամրապնդում ենք երկրի քաղաքացու հավատն ու վստահությունը։ Հուսով եմ, որ ապագան ավելի խոստումնալից կլինի եւ աշխարհը կճանաչի մեր երազած անկախությունը։ Շնորհակալություն զրույցի համար։